Vëllezër, domethënë ndershëm kemi fillu me lejen e Allahut tebareke ve teala në shpjegimin e librit të njohur të hoxhës Muhammed ibn Abdul-Wahhab, Allahu e mëshiroftë, të cilin libër e ka titullu me libri i Tauhidit. Është i njohur në mesin e dijetarëve dhe në mesin e nxënësave të dijes Kitabu Tauhidi. Domethënë libri i Tauhidit. Çka do me thonë teuhid e ka spjegu hoxha në vazhdim dhe i ka sjellë argumentet dhe kështu me radhë prej meseleve të cilat i përfshinë dhe i përmban kjo fjalë e madhe teuhid teuhidullahi njësimi i Allahut tebarake ue teala para se me u fillu në libër dhe me tregue pse hoxha e ka shkrujt ketë libër me ketë titull dhe cilat mesele i përfshinë ky libër Kena me fillu, domethënë kena me folë pak diçka mbi rëndësin e të folurit e akidës. Domethënë sa është e rëndësishme me mësu e mësim besimin ditën e sotshme dhe këto kohëra të cilat jetojnë muslimanët sot. Domethënë kena me përmend dobitë e mësimit të akidës dhe pasojat e mos mësimit të akidës. ngase çdo send i cili mësohet ka dobi dhe mosmësimi i asaj ka pasoja, kjo është në gjitha shkencat dhe më e rëndësishmja është mësimi i besimit. Dietar kanë përmend shumë prej dobive të mësimit të akides na i kena zgjedh disa prej tyre. Kanë përmend dietart se lufta në mes të vërtetës dhe të pavërtetës Të kotës është prej se Allahu xhalla ve ala e ka krijue Ademin alejhi selam. Domthon kjo luftë është e vazhdueshme. Kjo luftë është e vazhdueshme mes të vërtetës dhe të pavërtetës dhe kjo luftë nuk ka të ndalur. Andaj orvatjet apo disa njerëz të cilat përpiqen me me me e paraqit se nuk ka luftë mes të vërtetës dhe pavërtetës janë të kota dhe orvatjet të cilat dhe rrena dhe gënjeshtra të cilat shumë shpejt dalin në shesh, e vërteta dhe e pavërteta janë në luftë, në konflikt të madh, nuk ndalet deri ditën e gjykimit, derisa Allahu xhalla uala ta shkatërroje këtë dunja dhe ta vendose peshorën Allahu tebareke ve teala. E pse e kanë përmend dietarët te dobitë e mësimit të akides këtë çështje? Ngase kanë thonë, nëse lufta mes të vërtetës dhe të pavërtetës është e pandërprerë, Ti dush me ditë se ku e ki pozitën. Patjetër duhesh mu vendos në palën e të vërtetës. E nuk ka mundësi mu vendos në të palën e vërtetës pos nëse ti e mëson akidën dhe vendosësh ku ka dashtë Allahu tebareke we teala. Prej dobive të mësimit të akidës është çlirimi i mendjes, çlirimi i mendjes prej bestitnive, edhe legjendave, edhe prallave, edhe ideologjive ndryshme të cilat mundohen me shpjegu jetën njëfarë mënyre, krejt kjo akidja, mësimi i akidës e çliron mendjen. E çliron prej këtinve rrenave dhe pallarave dhe sendeve të kota të cilat i besojnë njerëzve, njerëzit Mësimi i akidës e çliron edhe e filtron mendjen nga këto krejt çka ka dëboje prej të kotës dhe prej kaotizmit të cilat mundet me e kap njeriu. Prej mësimit prej dobive të mësimit të akidës njerëzit për njerëzit është se mësimi i akidës e ban njeriun me u qetësue. me e fitue rahatinë shpirtërore ngase në mësimin e akidës njeriu e kupton se kush është krijuesi i tij, kush e ka krijue, çka ka kërku krijuesi prej tina dhe ku ka me përfundue. Kur t'i kuptojë këto dhe i pranon këto me zemër, me gjuhë dhe me vepër atëherë ia arrihet knatësia dhe rahatia e plotë. Ngase Allahu xhel-le we ala e ka përmend këtë në librin e tina, ku ka thanë Allahu tebareke ve teala, Fe men ja'shu an dhikri, fe inne lehu ma'isheten danke, Dhe ai i cili largohet nga libri im, nga rruga ime, fe inne lehu ma'isheten danke, ai vërtet ka me iu ngushtu jeta shumë. Ka me iu ngushtu jeta shumë dhe kjo është sunnet ligj i Allahut në tokë. Nuk ka mundësi. Sa do që t'i jipet njerëzve prej pasurive dhe bollëqeve dhe dhe krejt çka prej dunjasë, ajeti e ka pre, fjalë Allahu tebareke ve teala e ka pre se ka me pas jetë të vështirë. Nëse është largue. Andaj kjo nuk arrihet vetëm me mësimin e akidës dhe t'i zgjerohet njeriut gjoksi për pranimin e kësaj akide të pastër të cilën Allahu tebareke ve teala e ka zbrit në librin e tij nëpërmjet Pejgamberit sallallahu alejhi ue sellem. Prej dobive të mësimit të akidës të pastër, e ndërtuar mbi argumentet e Kur'anit dhe Sunnetit, është ajo çka shumica e muslimanëve sot e qajnë edhe e kërkojnë, edhe ajo është bashkimi i safave të muslimanëve. Shumë njerëz sot thojnë pse muslimanët nuk janë bashkë, Kena nevojë shumë sot muslimanët mu kon bashkë ngase komploti i armiqve është shumë i madh. Edhe kjo kërkesë është e duhur edhe është e nevojshme, mirëpo sekretin edhe fshehtësinë ku është nuk e dinë. Vallahi nuk e dinë se me pas dit e kishin arrit qysh e kanë arrit sahabët e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Andaj mësimi i akidës i bashkon muslimanët. Kur ta mësojnë se cila është lidhja e vetme në të cilën duhet mu rrethue e mu bashkue, atëherë kjo i bashkon radhët e muslimanëve edhe kjo krijon fuqi. Përndryshe, tedhhebu rihukum, Allahu xhalla wa'ala ka thënë, shkon fuqia juve. Nëse ju nuk bashkoheni për litarin e Allahu xhalla wa'ala ka thënë, ju dështoni dhe humb fuqia juve. Edhe kjo nëse nuk mundesh me kuptu prej ajetit, shikoje realitetin. E shef se ka humbë fuqia e muslimanëve, pos ata të cilët janë të bashkumë rreth kësaj akides. Prej mësimit dhe dobive mësimit të akides është se e ban besimtarin me i madhërue tekstet e Allahut tebareke ve teala. Ngase në mësimin e akides mësohet madhërimi i teksteve të Allahut dhe të Pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Dhe kjo e ban njeriun me pas peshore. Peshore për çdo sen. Nuk i koklaviten kurrë gjanat. Pse? Ngase çkado që i vijnë prej mendimeve, prej fjalëve, qoftë ato njerëz të mëdhaj apo të vegjël, ky e ka peshorën. I nxjerr n'peshore. Nëse përputhen me fjalët e Allahut dhe të Pejgamberit i pranon. Edhe nuk e ka problem me i pranue, ngase janë hak. Edhe nëse nuk përputhen me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit, i refuzon. I refuzon edhe nuk mërzitet. Pse? Ngase i ka mësu parimet e preme se çka ka prej Allahut e pranoj, çka nuk ka nuk e pranoj. Dhe prej mësimit të akides, dobive të mësimit të akides është se ai i cili e mëson këtë akide të pastër i përngjan sahabeve, gjeneratës ma të mirë e cila ka ekzistu mbi sipërfaqen e tokës. të cilën ka zbrit për ata veçanërisht fjalë Allahu tebareke ve teala radiyallahu anhum wa radu anh Allahu është i kënaqur me ata paramendone Allahu tebareke ve teala krijuesi i qiejve dhe tokës dhe çka ka në ekzistencë dhe në horizont është i kënaqur me ata njerëz dhe ata janë të kënaqur me Allahun e kjo nuk arrihet pos nëse e mëson akiden e atyve Nuk arrihet kjo kënaqësia e Allahut pos nëse je në rrugën e atyre në mënyrë të përpiktë, jo pjesërisht, jo sipërfaqësisht, por rrajsisht. Çdo send çka kanë besu ata, edhe ti duhesh me besu, në këtë mënyrë arrihet kënaqësia e Allahut tebareke ve teala. Dhe meselja shumë e rëndësishme dhe dobive të mëdhaja dhe pi ktu kalojna në pasojat e mosmësimit të akides, po edhe prej dobive edhe prej pasojave është kjo vëllezër, në mësimin e akides, akidja, besimi, Allahu xhelle ve ala e kallxon, se përgjithmonshmëria e xhennetit dhe e xhehennemit mvaret pi ksajna. Nuk është çështja hajgare, Allahu xhelle ve ala në ajete t'shumta e ka tregu se, ma hua bi kaulin hazil, Kjo nuk fjalë, ky Kuran nuk është hajgare. Ky Kuran nuk është hajgare, po është shumë serioz. Pse është serioz? Nga se Allahu xhalla ve ala këtu e ka caktu exhelen musemma. Një periudhë të caktuar keni me jetu. Një periudhë të caktuar, jo përgjithmonë. Atje është përgjithmonë. Mirëpo është ja në zjarr, Allahu na rujt, ja në xhennet. Në kopshtet edhe vendet e xhennetit. E kjo Krejt kjo mvaret prej akidës. Çështja nuk është hajgare. Njerëzit me e kuptu vlerën e akidës natë e ditë e kishin mësue. Pse? A ka dikush dëshirë, apo a ka njeri me mend i cili nëse i thuhet ki me met qëtu në dënim përgjithmonë, përgjithmonë ki me met, a nuk ish frikësua? Ish frikësue. Qëtu neve me na thonë kini me met përgjithmonë, ish kon dënim për neve. Qëtu. e çka thu n'zjarr. Andaj çështja shumë e rëndësishme, nuk është hajgare. Andaj kjo e bën muslimanin që mi dhon shumë kujdes mësimit të akides, nga se prej kësaj varet se ku ki me marr ti vendin tek Allahu xhelle ve ala. Andaj prej pasojave mos mësimit të akides është kjo. Nga se njeriu bjen n'sende, çka e bën mu kon banor i zjarrit përgjithmonë Allahu na rujt, dhe ai nuk e di. Dhe ai nuk e di, nuk e ndjen, Ngase Allahu xhalla ve ala na ka tregu për plot njerëzit të cilët me supozime e kanë akiden. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani. Ka ka thonë dhe ka prej njerëzve janë analfabeta. Janë analfabeta, nuk kanë ilm fare. Vetëm supozime, iluzione kanë. Wa inhum illa yadhunnun. Dhe besimet e tyre i kanë të ndërtuara me supozime. E kjo akide nuk është e ndërtume me supozime. Kjo është me tekste të qarta të prera, me fakte të cilat nuk i lun askush. Asnjë grimc nuk ka mundësi këtu as me i gërvisht, jo me i lujt. Ngase janë fjalë të Allahut tebareke ve teala. La ya'tihil batilu min bejni jedejhi ve la min khalfi. Allahu xhelle ve ala ka thonë edhe këtij Kuranit nuk ka mundësi e kota me i ardhë as pi përpara as pi përmbas. E kota nuk mundet m'iu afrue, as shejtan nuk mundet m'i afrue. Andaj, kjo akide e ban njeriun me i ndërtu besimet mbi parime dhe rronjë t'forta, jo mbi supozime. Jo mbi supozime. Andaj, kjo është prej pasojave t'mosmësimit t'akides. Prej pasojave t'mosmësimit t'akides është se njeriu Nëse nuk e mëson se kush është Zoti i tij, ka me adhuru vetveten. Ka me adhuru vetveten. Edhe sot na e shohmi se si egoizmi, dashuria ndaj vetvetes është nivel shumë tepër të madh. Njerëzve nuk ju intereson tjetër çka pos leverdisë personale. Le të kallet dunjaja, le të shkatërrohen krejt, mu nuk um intereson. I intereson egoja personale. Askush nuk do me ndi për askand. Nuk ka mundësi me ndi, nuk ka, nuk i intereson fare vetëm se epshi i tijna. Efera'ejte elledhi ittakhadha ilahehu hawa. Allahu xhalla ve ala e ka përmend në sure Furqan. Ka thonë, a e ke pa ti atë njeri i cili epshin e vet e llogarit zot, të adhuruar? Efe, efe tekunu, efe tekunu ente lehu wakila? efe tekunu alejhi uekila, a mundesh ti me u ba ti mbrojtës, dhe kjo është pasojë e mosmësimit t'akides. Nëse s'e don Allahun xhelle ue ala, dhe nuk i nënshtrohesh, ke me iu nënshtru epshit tand, egos tande, çka ta paraqet ty koka e mirë kjo e mira, çka ta paraqet koka të keqe, ke me thonë kjo e keqe. Ngase s'ki parimet e Allahut xhelle ue ala. Andaj Ibn Kajimi, e ka përmend këta. E ka përmend qët çështje prej pasojave, ka thonë, Harabu min ar-riqqi alladhi khuliqu lehu, ka thonë, kanë hik prej, prej robëries për të cilën janë krijue, çka ka thonë pastaj? Ka thonë dhe janë bo pastaj rob të shejtanit dhe nefsit. Të bohesh rob i shejtanit dhe nefsit tand, egos tande. Andaj kjo është prej damit dhe pasojave të këqija t'mosmësimit të akides. Pastaj prej pasojave të këqijave është përhapja e krimit dhe mëkateve në tokë. Njerëzit nuk kanë fre, nuk kanë çka i abstenon aspak. Nuk ka çka i ndalë ato prej mëkateve dhe krimit. Pse? Nuk ka Allah, nuk ka njohje të Allahut te bareke ve teala, nuk e dinë që ka me pas peshore, nuk e dinë që ka me pas gjykimin absolut, nuk nuk e dinë që ka me pas Kijamet, ka me pas Xhehenem dhe Xhennet, andaj nuk i ndal ato kurgjo hiç. Nuk i ndal prej mëkateve aspak, andaj ti i sheh njerëzit zhytën në thellësi, në humnera të mëkateve, nuk mendojnë veçëm për mëkat. nuk mendon vetëm se qysh me e plotësu një lloj epshi. Kjo është prej pasojave mos mësimit të akidës. S'ka fren, nuk e frenon ata aspak, nuk e absanon kurgjo. Prej pasojave mos mësimit të akidës është përhapja e frigës të madhe. Njerëzit frikësohen me të madhe. Prej çdo frige, prej çdo kërcënimi që ja paraqesin njerëzit, njerëzit i kapë tmerri. Kjo pse ndodh? se nuk kanë akide, nuk kanë besim, nuk kanë bindje, nuk e dinë ku kanë me shku dhe ka kanë ardhë. Kjo rrjedh si pasojë e mosmësimit të akidës. Wallahi me njoftë Allahun edhe me e ditë se ku â rruga edhe ku kanë me shkue, nuk ka mundësi me u frigu. Allahu xhalla uala ka thonë, miqtë e mi nuk frigohen. Miqtë e mi nuk frigohen prej kurkujna. Allahu xhalla uala i ka përshkru kështu besimtarët. E fetakhshawnahum Fallahu ehaqqu en tehsheu, Allahu xhalla uala ka thënë, a ju frikësoni ju shejtanëve? A ju frikësoni atyna? Allahu është më meritor me i pas tutë Atina. Andaj kjo është prej pasojave mos mësimit akides. Andaj Ibn Abbasi ka thonë, kur njeriu nuk i ka frikë Allahut, ka me i pas frikë çdo sendit. Çdo sendit në mënyrë absolute, vallahi ki me i pas frikë vezveseve tua. Ki me pas cytje për të keqe ki mu friksu prej diçkaje çka është iluzion nuk ekziston hiç iluzion është formu te ti në mendje ti friksohesh kjo është pasoja mos mësimit t'akidës dhe kanë përmend dijetarët shumë pasoja dhe prej pasojave të mdhaja të cilat i kanë përmend është se njeriu privohet prej jetës reale prej jetës të vërtetë Allahu xhalla wa ala kur na ka krijue, kur na e ka dhënë këtë jetën, na e ka tregu edhe mënyrën se si ruhet kjo jetë, edhe si arrihet kjo kënaqësia absolute me këtë jetën të cilën na ka dhënë Allahu xhalla wa ala. E kjo nuk ka mundësi njeriu vetë me gjikue se si arrihet lumturia. Allahu xhelle ve ala neve na i cakton se si arrihet lumturia po nuk e mësove mësim besimin se çka don Allahu xhelle ve ala ti me besu nuk ka mundësi me arrit jetën e kënaqshme këto janë disa prej dobive dhe disa prej pasojave mos mësimit të akidës të cilat dijetarët kanë shkrujt libra të veçanta për gjurmët e mësimit të akidës dhe pasojat e mos mësimit të akidës mirëpo këto ishin disa prej prej tyre Allahu xhelle ve ala, kur e ka kriju njeriun, e ka krijue prej tre elementeve. Prej tre elementeve. Çdo njeri është i kriju prej tre elementeve. Prej, mre, prej mendjes, prej trupit dhe prej shpirtit. Allahu tebareke ve teala e ka dallue njeriun me këto tri elemente. E ka bo mendjen, cilësien dhe elementin me të cilën e ka dallu prej kafshve tjera. Prej kafshve tjera. Andaj është veçoria më e madhe që Allahu xhelle ve ala ia ka dhanë edhe e ka dallu njeriun prej krijesave dhe hajvanateve tjera. Allahu tebareke ve teala kur e ka kriju njerin me këto tri elemente edhe sheriatin absolut, dinin islam e ka çue duke iu fol këtinve tri elementeve. Allahu tebareke ve teala i ka fol mendjes hadithin e Xhibrilit të cilën ka ardh Xhibrili në formë të njeriu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të cilën hadithin është i njohur dhe e ka pyet çka është Islami, çka është imani dhe çka është ihsani, bamirësia. Këto tri elemente përputhen në përballë kësajna me tri elemente të cilat është i krijuar njeriu. Njeriu është i krijuar prej mendjes. Andaj Allahu tebareke ve teala e ka çu imanin. I cili iman i flet mendjes, e cila mendje është në zemër, e cila mendje është në zemër. Andaj, njeriu beson me mendje, beson me mendjen e shëndosh. Pastaj Allahu tebareke ve teala e ka çu Islamin, të cilat janë vepra të jashtme, të cilat bohen me me trup, lëvizje të cilat bohen me gjymtyrë, Allahu tebareke ve teala e ka çue Islamin dhe Allahu tebareke ve teala Për shpirtin e ka caktu ihsanin, bamirësien, ku për çdo njërën prej këtinëve Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka dhënë përgjigje. Për imanin ka dhënë përgjigje me me me besimin në zemër, për Islamin ka dhënë përgjigje me veprat e gjymtyrëve dhe për ihsanin ka dhënë përgjigje se është me adhuru Allahun tebareke ve teala sikur je duke e pa. E nëse ti nuk e sheh, ai të shef tyje. Kjo është gjendja e shpirtit. Ngase njeriu nuk mundet me adhurue Allahun te bareke ve teala sikur është e pa me sy, ngase me sy nuk shifët. Po kjo është me shpirt. Shpirti e shef e adhuron Allahun te bareke ve teala sikur me e pa. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka caktu për këto tri elemente ja ka dhonë mundësinë çdo herë me i shtue. Vazhdimisht njeriu ka mundësi me i shtu këto tre elemente. Ndash mendjen, ndash fuqinë e trupit, ndash fuqinë e shpirtit. Për këto të trijat, Allahu te bareke ve teala, i ka dhonë mundësi njeriut me i shtue vazhdimisht. Dhe i ka caktue në librën e tij, se si shtohet mendja, se si shtohet, do me thonë gjymtyr, veprat e gjymtyrve, dhe se si shtohet shpirti. se si shtohet mirësia e shpirtit dhe fuqia e shpirtit. Andaj, i përmendëm këto si parathonje pse na e mësojna akiden dhe pse e mësojna besimin. Ngase Allahu te bareke ve teala i ka dërgue pejgamert për me na mësue neve mësim besimin dhe për me na largue prej shirkut, prej të bomit ortak Allahut te bareke ve teala, të cilin ortakllëk Allahu xhelle ve ala nuk e fal në mënyrë absolute, në mënyrë kategorike dhe për këtë ortakllëk Allahu xhelle ve ala ka kërcënue shumë dhe ka caktue xhehenem dhe ka caktue dënim shumë të dhemshëm dhe të padurushëm për ata i cili nuk i përmbahet kësajna, nuk i përmbahet rrugës të Allahut te bareke ve teala, andaj është e denjë edhe meritë për neve me mësue librën e Allahut xhelle ve ala dhe sunetin e pejgamerit sallallahu alejhi ve sellem. Ka thonë një prej dijetarëve shpjeguesve të akides e tahawije i cili quhet Izuddin Abdus Salam të cilin e kanë qujtë sultanul ulema ka thonë nevoja e robve për mësimin e akidës është nevoja mbi nevojat. Do me thonë, nevoja e njerëzve për me mësu akidën është nevoja ma e madhe. Ngase nuk ka mundësi njerëzit ma u drejtue pos nëse e njofin krijusin e tyre, pos nëse e njofin zotin e tyre, Pos nëse e njohin të adhuruarin e tyre i cili e meriton adhurimin dhe nuk e meriton adhurimin askush pos tina. Andaj kjo është nevoja më e madhe për neve dhe për njerëzit, mu ul dhe me msue mësimin, besimin ndaj Allahut te bareke we te ala. Ngase ka thonë, Vlera e mësimit varet prej vlerës të asaj çka mësohet. Domethënë çdo shkencë Në çdo dituri, kur ta caktojnë se çfarë vlere ka kjo dituri, thonë, ngase varet pi ksajna, vlera e kësaj diturie është se kjo jep për këtë rezultat, folet për këta. Kjo vlera varet prej asaj çka folet në atë mësim. E në mësimin e akides për kanë folet? Për Allahun te bareke ve teala. A ka ma të madh se Allahu xhalla ve ala? Nuk ka ma të madh se Allahu te bareke ve te ala, krijuesi i qiejve dhe i tokës, andaj këtu kshyret edhe shikohet vlera e akides, se në akide mësohet për Allahun, për Allahun, andaj Ibn Kajimi kur ka fol për rëndësinë e mësimit të akides, ka thonë njeriu edhe njerëzit e mençëm janë pajtue krejt, pra njerëzit e mençëm, prej kafirave dhe prej muslimanve janë pajtu se njeriu kur e don diçka e përmend shpesh. Kur don njeri diçka, vazhdimisht ja bën muhabetin. Këtë e di njerëzit krejt, se njeri kur do diçka, vazhdimisht ja bën muhabetin. Dhe kur t'ja bëjë diçka vazhdimisht muhabetin, kjo argumenton se shumë e do ata. Andaj Ibn Kajimi ka thonë, na folna veç për teuhidin, për Allahun te bareke ve teala ngase na e dojna mas shumti Allahun xhelle ve ala kjo është arsyeja pse na folmi vazhdimisht edhe kjo është përgjigje për ata të cilët thojnë pse vazhdimisht akide ngase na thojna a pajtoheni ju edhe na se për çka folet ma shumë për qata e dojna ma shumë kjo është e vërtet andaj njeriu çka don ma shumë edhe flet për ata ma shumë Andaj, kjo është nja prej përgjigjeve edhe prej arsyeve të cilat duhet me fol për tevhidin e Allahut te bareke ve te ala. Ibn Kajimi në librin e tij, Medarixhus Salikin, ku e ka spjegue surën El Fatiha, surën El Fatiha në tri vëllime. Ka thonë aty, Allahu e mëshiroft, ka thonë dije se tevhidi është çështja i cili është i gjithë informuar, pse e ka zbrit? Ella ta'budu illa Allah, që mos të adhuroni askan pos Allahut. Qëllimi i zbritjes librit është vetëm mu adhuru Allahu te bareke ve teala. Kjo është qëllim madhështor. Kjo është urtësi e madhe pse Allahu te bareke ve teala e ka zbrit këtë libër. Andaj Ibn Qayyim thot, krejt Kurani është tauhid. Krejt Kurani është tauhid. Pse? Pse është kejt Kurani tauhid? Ka thonë se në Kuran ma së shumti për kan folet për Allahun. Për kan folet ma së shumti në Kuran për Allahun. Emrat e kujna janë përmendë ma shumë n'Kuran t'Allahut. Për çka është urdhnu ma së shumti n'Kuran? Për me adhuru Allahun. Kejt Kurani sillet rreth tauhidit. Edhe urdhrat të cilat kanë t'bajnë me veprat e fikhut, ka thonë janë plotësuse t'tauhidit. Se mos me konë tauhidi s'kishin ekzistu këto vepra. Këto janë urdhër prej atij i cili ka lyp me e njehsu Allahun tebareke ve teala dhe këto janë vepra të cilat na i rujnë tauhidin. Andaj ka thonë i gjithë kurani është tauhid. Lusim Allahun xhel-le ve ala që të na mundësoje me kuptu tauhidin dhe me vdes me, dhe me vdek me tauhid. Wa sallallahu ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi exhmain.